юуны өмнө бүтэнсэн өдөр аа тий амрах юустэй мөрдлөө тий. Ер нь амрмаар байгаа мөрдлөө глөө та нарыг оо битгий явъя одоо явах хэрэггүй имэрхүү янз янз уруу татах зүйл байсан байха үүнийг энэ бүх аа сорилтыг гитлээд ингээд ирсэн та бүхэнд бурханы ивэлээ 도 u 벤 u m b e 만에 어떠기 만에 부카톨릭 델힌드베가 부카톨릭 샤신이 티르궁 법 니리 힘빌래? 프란치스코 대 예. 파들 허깅 니리 힘빌래? 프란치스코 <laughs> 아, 인호일은 아틀라 홍비시 이질 홍비시 <laughs> 자요 아. Тимээ Франциско тэгээд манай Пофлам Франциско. Тэгээ уг нь Пофламын нэрээс ингээ шинээр ингээд Пофлам болохоор ерөө нь өөрөө шин нэрийг ингээ сонгодог. Тэгээ ерхий тий. Аа тэрэг тэгэхэр уламжлал байдаг тийм ээ. Тэгээ дээр үед яг Пофлам байсан хүний нэрийг дагаад а би энэ хүний 함하고 인는 일이 이게 도라라 이게 성 선거 듣고 시대 비나라 밥티스나 호트치 바스티 기갱 훈이 돈다스데 이게 선거 뜸에 유르히더 어, 호칭 어문 베승 펍퍼펍 라밍 니레스 니네스 인게 이런 다해야돼 히르글 뜻티 티모치라스만의 프란치스코 긴 프란치스코 퍼빙 어문 엄너 퍼 베네딕트 아롱조롭 떡으로 베네딕트 베센테 디른 야마로트 같아 어떻게 아롱 투니엄은 베네딕트 기딩딜 힐그승 법람나른 아롱 타홍 베싱이 어떻게 대 엄너흔 호일두가르 요한 바오르 베센테 임바스티어 약 투니엄은 닉두게르 요한 바오르 베센 대 엄너흔 졸업도가르 바오르 베스 베센 대 바오르 게든 일이 힐그승 법 람투네서 오면 бас тиймэрхүү ийс байсан энэ утгатай. Юхан тнээс өмнө 23 дугаар дэх 23 дэх гэж ярих юм уу? 23 дэх Юхан байсан. Тий. Энэ Юхан 23 дэх Юхан гэгээ хүн байсан шүү дээ. Тий. Имэрхүү хуучин поп ламын нэрийг ингээд татаад ингээд манай Далай лама бас тэгдэж штэ тий. Одоо хідүүгээр хиддэх гэж ярих блэ. 아, 쌤 있던데. <laughs> 자, 또 뒤에 다사람아 히트들 은 아롱두르때 어? 어, 팀에 약 팀이 아이고 쌤 밑에 <laughs> 다나 펍라밍토에바쌤 밑에 레자요 어? <laughs> 뒤에 팀을 치라스 이메로코 야 얍자고 치라스 만에 호무생 얼드고 마가뜨고 하링 사인이 선거 투승만에 디 펍람 프란치스코 Өөрөөр гинт Франциско гэдэг нэрийг сонгосон байна. Хүмүүс бүгдээрээ яхас. Яагаад Франциско гигэн Франциско тий гигэн хүн мөн байсан л тоо харин pop биш байсан нэгдүгээр нь мөн fatherч бас биш байсан тий тахилч биш байсан энэ утгатай. Зүгээр ингээ манай монгол хүмүүсийн нөгөө тэр ойлгомжтойгоор ингээ тайвар ингээ үл зүгээр лам байсан. Энгийн лам байсан байхгүй юу? Тий. Гэлмаа лам ингээм имерхүү жүгээр лам байсан мөртлөө Франциско гэдэг нэрийг сонгосон. Үнээс хүмүүс бүгд гэх хасан штэ. Үу яасан? Яагаад хуучин нөгөө тэр нэрнээ сонгоогүй вэ? Сонгохгүй юм бэ гэж. Яг Юхан төрөхтө бас тэгсэн штэ те. Юхан төрөхд бас цах захарийнхаа түүний нэрийг ерөн захарийнхаа гэж нэрлэхээр гэсэн чинь хүмүүс тэгээд Элисабе үгүй түүний нэр Юхан гэж нэрлэх үстэй гэхээр хүмүүс таны өвөгдөдөөс хинт ч Юхан гэдэг нэр хэрэглээгүй байсан шүү гэхээр цаг цахаар ихаа өөрөө Юхан гэж бичсэн тийм ээ. Үүнийг хараад хүмүүс бүгдээрээ гайхалсан. Бараг иймэрхүү хэмжээгээр Франциско, Поплам, Франциско гэдэг нэрийг сонгохоор бүгдээрээ гайхалсан. Хинч иймэрхүү нэр Фадерч бас биш байсан хүний нэрийг сонгоод имэрхүү сонгосон поп хинч байхгүй байсан учраас тий. Харин үнээс өө үнэхээр гайхасан тэгээд өө шин үнэхээр шин нэрийг сонгож байна. Энэ хүн нэрээ яаж амжирах гэж гэх юм бэ гэдгийг хүмүүсийг маш ажиглаад харсан л доо. Түүний хуучин амьдралын тухай ерөнхийдөө хүмүүс мэддэг хүмүүс тэгэхээр а тэр нь угаасаа Францискуд нэрийг сонгохсоо өөр арга байхгүй ягаад гэвэл тэр нь нэрээ өмнөхөр бид нарт банк хамт байсан хүн мөн байна ажил руугаа явхаар яа өөрөө ямар нэг онцгой нөгөө тэр зулуужтай машин хэрэглэдэггүй нөгөө нийтийн унаагаар метрогоор ерөнхийдөө явдаг байсан бүр тэр үеэс өмнөөс имерхүү журам мураг тий ингээд интернетээр тавьсан байхгүй үнийг хараад а тэгвэл Франциско гэдэг нэрийг дагуу амьдрах магадгүй гэж хүмүүс тийм мөрөөдөлтэй ингээд түүнийг харсан байна. Тийм ээ. Тэгээд дотроо харсан чинь үнэхээр тэгэж явж байна. Бүрөө ингээд бидний хувьд шин сургаалт юм шиг янз янз шинээр шинээр ингээд яриад яриад одоо хүртэл явж байгаа. Энэ аюултай биш үү гэж ингээд бодох тэр хүртэл янз янз шин сургаалт ингээд зааж байна. Харин үнэн гэлбэл түүний ярьж байгаа шин сургаалт гэхээр шин сургаалт юусоо байдаггүй. Бүр өмнөөс байсан. Бүр хуучнаас байсан жил дахиад жүгээрэн ярьж байна. Сэргээд ярьж байгаа. Харин хүмүүс өө нэрэ энэ үнэхээр түүний ярьж байгааг нь үнэхээр шин сургаалт гэж хүмүүс гяхаад үнийг харцдаг. Харин түүний ярьж байгаа бүх зүйлийг Библиэлд байгаа өмнөх поп ламнаар бас байнга ярьд байсан Тэгсэн чинь хүмүүс үүнийг хараад өө нэрээ өнөхөр шин сургаалт гайхалттай байна гэж хүлэн авч байна. Яагаад? Тийм ээ энэ хүн үнэхээр бүр өмнөс тэгэж амьдрдаг байсан. Тэгээд өөрөө хэлсэнд нэрээ үнэхээр яг эсвэл үгэнд барих хүн мөн байна гэдгийг хүмүүс түүнийгээ тиймэрхүү харж байгаа учраас түүний ярьж байгааг үнэхээр шин сургаалт гэж ярьж байна. Есүс Үнэн гэлбэл Есүс хийсэн бүх зүйл хуучин гэрэн дээр байд байсан үг байна тий. Хуучин гэрэн дээр сутар дээр байсан нэг зүгээр дахин ахин ярилцсан байсан ярилцсан байсан байхгүй. Харин үүнийгээ сонсон бүх юудэчүүд өө үнэхээр үүнийг шин сургаард. Гайхалттай бай гэж гайхаад үүнийгээ хүлээн авсан байна. Харин энэ шин сургаалт биш ээ. Үнэхээр хуучин сургаалт. Бүрүүд өмнөөс түнд байнга ярд юудэж сонсд байсан тэрийгэ Есүс хэлсэн чинь хүмүүс бүгдээрээ өө энэ шин сургаалт гэж хүлээн авсан бэ. Юунаас тийм ээ Есүс хүмүүсийн түнд хамт байсан байхгүй юу? Тэгээ үүнхээр гайхамшигыг үжүүлээд нас барсан тийм өнгөрсөн хүнийг бас босгоод өвчтэй хүмүүсийг идэгээд имэрхүү ямар нэг авьяастай байсан учраас үгүй. Тэр хүмүүс хамт байгаад өвчтэй хүмүүс биеэрээ сэтгэлээрээ өвчтэй байгаа хүмүүстэй хамт байгаа тэдний босгоход твэрэд ингээ явсан явж байсан учраас түүний ирж байгаа тэрэг нь шин сургаалт гэж хүмүүс сүлэн авсан байна. Одоо Поп Поп Франциско бас ялгаагүй тий. Түүний ирж байгааг нь зүгээр үгээр хэлээд за та нараа сах хийх хэрэгтэй байна гэж ирэх юм биш. Үнэхээр хүмүүсийн дунд хамт байхаар хичээж байна. Үг нь бурхан байсан. 하링 보르캉 이 누군 훙 볼승 훙 벌럿 비나르트 비나르트 트베흔 힘베 예수스 크리스트 팀에 비는 비드니 암나스 가르흐 부흐 지기승 층 주게른 게 우게른 게 우깅 투르르겠지 이렇게 뭐 주게르 예렛 디릭치게르야운게훨신 니세 하시아화 유로스 미트고 비드니 예리치베가 부흐 사나 터트르헤 비버스 허러 운이게 юу гэж ирэх нөлөөх буламжтай гэж ирэх юм уу? Тотрой болдог. Харин би нараа ихвчлэн хуяар чигэсэн чин албан юус руу чиг албаар чигэсэн чин ярьсан тэрийгэ бүх ярьсан бүх зүйлээ сайн сахиж биелүүлээд амьдрахаар хичүү байна. Би чигэсэн чин янз янз хурамц тангараг тийм ээ хүмүүстөө өгсөн байх уу тий. 만에 호물스징 호입든 야마루에 다나르 벗승 사나 비 인게치 엠디리아게 시승 세트겔 비 생우일스 히게드 인게치 호스테 함트 오르토 베가기 호알친 이스엘 비 우니게 비엘룰룬 후흐틱 생 요게치 우스군 내즈다내와 네, 요게 어 마시 이때부터 내 누흐르슨 얀잔즈 비나르는 너가 들여비 쇼트락 조트라가 람들은 얀잔저 주일식 비나는 게 스티겔들의 시대의 얍득 하레 운이게 주게르 사나가르 하락구이 힐비르구 사나가르 주게르 게 얍주베노 힐스 누빠스 베가 팀의 자활 비보 디 들어 뒤로 요게 찌르기 자활 토슬은 비 비엘 줄은 얀잔주 일스 무르틀러 운이게 바스 야마르 힐비르구 이게 주게르 게 너티르 얍주베 Харин үг нь бурхан байсан. Бурхан хүн болоод бинар тамт байгаа. Үүнийг үүнийг бинараа Аммануэ гэж ирдэг. Түүнийг бинараа Аммануэ гэж ирдэг. Есүс Христ. Имэрхүү бий болгодог байхгүй юу? Та нар юу байсан чинь өөр хэлсэн үг. Хэлснийг барихаар тий бодсон санаагаа биелүүлэхээр тэгээд хүмүүсийн дунд миний хамт байх нь ямар утгатай, миний ярьж байгааг нь тодорхой тэнд тэдний дунд байгаа юм утгатай байхгүй. Үүнийгээ биелүүлэхэр хэрвээ биелүүлэхгүй бол миний хэлсэн үг нь тэр чигээр хэлбэргүй ямар нэг юм алга болно ч гэдэг. Шингэдэг гэж ярих юм уу тийм үү тийм. Тэгэхээр хүмүүс үүнийгээ биелүүлж байгаа. Биднийг хараад оо энэ хүн нэрээ үнэхээр шин хүн байна гэж яриад. Шин сургаалт байна гэж ирж болно тийм ээ. 두니 예치 백악은 우누케르 시우신 베나 우누케르 후치테 베나 우누케르 팀에 우능 베나 기디기 후무 사라드 선수도 밑에 흐르보슨 밑에 지추베한테 티모치라스 우누네르 우누네르 비힐리 예수스 바스 뱅가 티게 체르트 팀에 우누네르 우누네르 비힐리 비나리 얀잔자 좀 소르슨 타나리 인디 소추 베가 마네 후무스 сайн амьдрья гэж тий. Би тийм ээ үнэхээр сайн хүнээр сайн хүний байдлаар амьдрмаар байна. Ийм хүсэл байгаа учраас наагур ирж байна. Бурханы ивэлийг аваад би амьдр амьдрмаар байна. Энэ хүсэл байгаа учраас энд байгаа. Тэр сургалт таагүй би сайн хүнээр сайн тий амьдрахыг хүсэж байна. Энэ хүсэл байгаа учраас наа сууж байна. Энэ бүх зүйлийг үнэхээр үнэхээр биелүүлэх арга нь тийм ээ. Үг нь бурхан байсан, ийм бурхан тий. Хүний дотор хамт байсан тэр түүнийгээ би нараа Иммануэль Есүс Христ ингэж дуудахан байгаад бидний бид нараа ярьж байгаа бүх үгц бас тиймэрхүү тодорхой үндсэн ёслол сакрамент болоод бидний дундор байх боломжтой байна. Тийм учраас бүх та нар ингээд биелүүлэхийн тулд яаж хийх үү? Цэмээ одоохондоо сайн мэдгүй. За өчигдөр би иймэрхүү арга Өнөөдөр өнөөдөр сонссон тэр айлдал, уншлал, уншлаг үүний дундаас дотроо та нарын сэтгэлд яг таалагдсан ямар нэг үг байгаа мó? Ямар нэг ишлэл байна уу? Өнөөдөр ингэ сонссон, уншсан тэр зүйлийн дунд дундаас та нарын сэтгэлд яг таалагдж байгаа ямар нэг ишлэл байна уу? хэрвээ нэрэ үнэхээр нөгөө тэр яг үхэж байгаа хүн би чамайг аврын шүү. Амилуулна гэдэг үгийг сонсохоор шууд тэр үгийг сонсохдох магадгүй. Сэтгэлээр маш гүнигтэй ямар нэг хүн би чамтай хамт байгаа шүү гэдгийг сонсохоор маш гинт байнга сонсдог байсан чинь тэр өдрөөр анх удаа сонссон бай тэгэж ч сонсохдох тиймэрхүү ишлэл байдаг. Өчигдөр бас хийж үзсэн. Өнөөдөр бас хийж өгөх үү? Би хамаагүй ингээд нэ гэдэг заяа. Бага нийслэлд ийм шин. Энэ бага. Жив шудраа хүмүүсээ эзэн дотор баярлан дуу дуулах тун. Жив шудраа хүмүүсээ Үнэхээр ингэж амьдрахаар хичээсэн хүмүүс бас энэ үгийг шууд сонсохдох магадгүй мөн а би нэрээ үнэхээр зөв шудараагаар амьдрахгүй юм а. Үүнээс маш хичүү байдалтай хүн байвал үүнийг бас шууд сонсогд. Оо энэ би энэ үгэнд орохгүй юм. Миний байдал маань энэ үгэнд орохгүй юм бэ гэж шууд сонсогдох юм агадгүй. Өдөр байгун бидэнд өгдөх, өгөгдөх тиймэрхүү, ологдох тиймэрхүү үгнүүдийг үнэхээр би болоод надад таамт байхын тулд миний дотор ороод намайг аврахын тул авруул аврахын тул та нар ингээ анхаар анхарч үзээрэй. Тэгээ тэр үгээр нэг өдөр амьдрахад нэрэ тэр үнээс болохоор би хүчтэй өнөөдрийг энэ өдрийг өнгөрөх боломжтой байсан. Энэ 7 хоног амьдрахаар сайн сэтгэлээр амьдрах боломжтой байсан. Хүмүүсттэй өөртөө байгаа ивэлээ бурханаас авсан хайраа хуайлцах боломжтой байсан гэдгийг төрсч үзэхийг хүсэж байна. Үг нь бурхан байсан. Бурхан хүн болоод бидний дотор байгаа. Бидний ярьж байгаа үг нөөдч гэсэн чинь биелүүлэхээр тодорхой хамт байгаа хүмүүсийн дунд байна. Тэгэхээр үнийг харсан бүх хүмүүс үнийг үнэхээр үнийг шин сургаалт байна гэж кайхалттайгаар биднийг харна. Та нарын амьдралын дотор бидний амьдралын дотор бурханы гайхамшиг байнга байдгийг мэдээд амьдрахыг хүсэж байна.